agina mi minti, agina mi agina mi minti, agina mi minti, agina mi agina mi minti, agina mi minti, agina mi agina mi minti, agina mi minti. Alem gallo, who don't have nobody. See one boy, yeah, he must go look with somebody. Harlem Wayo, oh, who no have nobody. See one girl, yeah, she a go look with somebody. Hey, I didn't me minty, me mama root out me coco. I didn't me minty, me mama root out me coco. Sintonizades Radio Filispín, no 93.9 da frecuencia modulada. Aginami, aginami, minty. Y aquí comienza o especial Quinto Conspirando por una Radio Libre. de y durante 90 minutos aproximadamente te acompañaremos en directo en esta sintonía en la radio libre y comunitaria de Terra de Trasancos contándote todo lo que está pasando en estos momentos en la zona de Inferniño, en Ferrol. who no have no khaki. See one woman, yeah, she want to touch up on your body. Hey, eh, agina me, agina me, minty, agina me, minty. Agina me, agina me, minty, agina me, minty. Agina me, agina minty, agina me, minty. Agina me, agina me, minty, agina me, minty. agina me minti, agina me minti, agina me agina me minti, agina me minti, agina me agina me minti, agina me minti, agina me agina me minti, agina me minti, agina me agina me minti, agina me minti, agina me agina me minti agina mi minti agina mi agina mi minti agina mi minti agina mi agina mi minti agina mi minti Roy Ellis, tamén coñecido como Mr. Simarip, un dos godfathers da música jamaicana, este que se codeou con xente como Bob Marley. Bueno, pois con música como esta e sobre todo tamén con música dos protagonistas do quinto Conspirando por unha Radio Libre estaremos acompañándote nun programa que no que faremos un balanzo así bastante uh, bastante amplo sobre o que foron estes, estes anos do Conspirando por unha Radio Libre, dende que no ano 2004 o colectivo O Paí e o que logo sería Radio Filispín, pois comezaron esa andaina de, de festivais con un obxectivo ben claro, e tamén pois nos trasladaremos en directo en diversas conexións a través dos das nosas correspondentes a Praza do Inferniño de Ferrol, que hoxe máis que nunca é eso, pois un infiernito donde estamos todas e todos os malos de Ferrol e comarca. Así é, e eso pois será o que che imos contar durante esta hora e media aproximadamente de programa aquí en Radio Filispín, por mor, programa especial por mor do quinto festival Conspirando por unha radio libre. E imos coa música dos protagonistas. Eh, contarche que eh, o festival comezou cara seis da, da tarde con unha feira que aínda se está desenvolvendo, terán ocasión os nosos compañeiros, as nosas compañeras de, cor, de contarnos que é o que está pasando ali en directo na, na zona de Inferniño en Ferrol pero que eh, caras de da noite comezará un festival de música, un festival de música que traerá ritmos fundamentalmente ska, reggae, punk e, e de todo e un poquito a verá por ali. Por exemplo, van a estar, eh, e xa os saberás polas cuñas que, que inserimos aquí na, na nosa continuidade, de Suet, un grupo de funk aquí da terra de Trasanco suficientemente coñecidas por todos e todos. Eh, Tacrat, de mm, tamén da terra de Trasancos que executan un funk rock e que teremos ocasión de descubrilos hoxe no festival e daqui da Ría, un grupo vido do máis exactamente de Nigrán e que nos va a entregar aquí o oh, que fan un ska, pan, rock total imos a comezar a escoitar precisamente a música de da que se poderá escoitar a partir de eso da 10 da noite na praza do Infier, Infierniño de Ferrol. daqui da ría, que son de Nigrán, e virán hoxe nunha furgoneta camuflada ao Inferniño, o Inferniño en Ferrol, a tocar temas como este Fragasaurus Rex, que soaron tanto aquí en en Radio Filispín nos últimos anos. Últimos, últimos anos decimos porque eh, Radio Filispín está emitindo dende ano 2005, ainda que os festivais comezaron no ano 2004, aquel xa mítico primeiro conspirando por unha radio libre dende a estación de ferrocarril de Ferrol, eh, nos anos posteriores, e sempre na mesma data, coincidente con Sobe Santo, eh, se celebrou en, no local social de San Carlos, tamén na Fundación Artabria, na sala de cine, e esta vez o quinto quisemos dar un paso máis aló como a chegada do home á, á lúa, algo parecido, inda que esta vez de verdad, porque xa sabedes que aquilo foi mentira, e estamos na Praza do Inferniño de Ferrol. Ali agora mesmo se está celebrando unha, unha feira, unha feira de colectivos, que tamén é unha, unha actividade novidosa canto ao que fai Radio Filispín, inda que digamos a, a vertebrazón dunha rede alternativa de colectivos de base, pois é un dos puntos que están nos estatutos e e no quen somos, no decálogo de quen somos do colectivo O Paí. Así que tamén pois é algo que de alguna maneira pois é eh, non solamente poñelo por escrito, senón pois leválo á práctica. Neste momento na praza de Inferniño de Ferrol vais unha tremenda carpa, hai diversas mesas, hai diversas personas, todas e cada unha delas pois ten a súa maneira de pensar, de ser, pero neste momento están todos no mesmo sitio, unhas eh, se chaman dunha maneira, outros de outra, Está, por exemplo, a xente da Marcha Mundial das Mulleres, está a xente do Ateneo Frolán, a xente da ONG Solidariedade Internacional, o Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol, Cometa, Fucobuxán, en fin, moitos máis colectivos, ademais de artesáns que se achegaron aquí expresamente para ofrecervos a todas e todos os seus maravillosos produtos manufacturados, en fin, que é toda unha festa precedente á gran festa, que será a partir das 10 da noite coa toazón de grupos como o que rematamos de escoitar. da ría dende Nigrán, que non sabemos se están xa no festival, estaban aí facendo probas cando pasamos por ali, supoño que sí, e dentro duns instantes pois tentaremos pornos en contacto cos nosos compañeiros que están ali in situ na Praza do Inferniño de Ferrol, e que nos pasen pois cos protagonistas, coa xente dos grupos, coa xente que está nas mesas, co colectivos, coa xente que pasa por ali. En fin, que estamos nunha xornada trepidante culminación pois de bastantes días de traballo e de bastantes días de falar con moita xente e sobre todo penso que ao final o máis importante é pois de facer algo en conxunto, ¿no? que é o que fai en definitiva pois un colectivo. Imos a escutar un pouco de máis música de daqui da Ría, soarán todos e cada un dos grupos que van pasar polo festival, daqui da Ría, repetimos, de Suet e Takrat, Y dentro de uns instantes ya facemos esa primera conexión, atención compañeros, atención compañeras, preparadevos coa Praza do Infierniño en Ferrol. Señoras y señores, ladies and gentlemen, va a comenzar el viaje, así abróchense los cinturones, prepárense para... ya conexión precisamente la plaza do Inferniño. ya sí, xa conexión con Praza do Inferniño de, Ferrol. y tenemos detrás do fío telefónico Xa conexión conexión la Praza do Inferniño de, Ferrol y tenemos detrás do fío telefónico a Iván Hola Iván Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos y tú estás exactamente en la plaza de Inferniño, ¿no? Contanos, Iván. Estás en la plaza de Inferniño, ¿no? Ya empezó a haber bastante afluencia de público en los postos de todos los colectivos, de todos los artesanos y motores ya para, para gran gran de esta noche O sea que a praza de, do Inferniño pois está teigada pois de colectivos, non? Que exactamente o que teñen mesas, non? Con material. Sí, pois bueno, xusto dentro da carpa do, do festival para, para abrigarse da choiva, da posible choiva ou do posible evento, pois hai diversos colectivos de todo Ferrolterra que colaboran coa, coa radio e cada un pois ten o seu eh, a súa mesa, o seu stand con información pois de todas as, as súas actividades. Mm. Bueno, eh, De momento, pois, eh, está todo comezando A feira comezou a seis, non? E, e hai xente pois, que se achega a curiosear como como durante toda esta esta tarde, incluso antes de que comezara nada, e a mirar e a curiosear nas mesas, non? Sí, sí, sí, bueno, dende, de, sabe, incluso dende pola mañá con todo con todo o montaxe que levamos aquí dende da mañá, eh, pois moitos veciños daqui da zona do, do Inferniño pois, xa, xa chegaron hasta hasta a nosa carpa para, para mirar e claro, cada vez que avanza que vai avanzando a tarde e eh, que hai máis colectivos montando as súas mesas pois cada vez hai, hai máis veciños de, de, todo, de toda a zona pois que se achegan a, a ver que está pasando Bueno, Iván, e vos te pedir eh, que te achegues algunha das mesas al que, a que ti queiras e, pois, pues, para falar un pouco coa xente que está por ali. Que che parece? Sí, a ver, un segundinho. Que, que, vamos a ver, que preferides? Un colectivo ou un artesán? <laughs> Pues o, que ti queiras, elises ti. <laughs> Vamos a ver, pues a que me quede más quieto. Estoy caminando un poquillo un segundiño que me ahora ahora. imos a hablar con gente de de Fuco si os parece. Pues nos parece muy bien A ver, vos paso. Vale. Eh, a radio en directo. Bueno, pues, eh, compañero Iván Ya está pasando teléfono a, a un a unha das persoas dun dos colectivos que hai ali, dun dos moitos colectivos que están agora mesmo na, na Praza do Inferniño. Para, para a radio. Concretamente, pois o asente de Fuco Busán. Hola. Hola, me escoitas? Sí, sí, dime. Bueno, pues pois dime. estamos en directo para Radio Filispín facendo cubrindo un pouco as horas previas ao comezo do festival como tal, inda que comentábamos que xa a seis comezado a feria de colectivos na que estades vos, Fuco Buxán, non? Sí, sí, claro. Bueno, cuéntanos qué o qué des vos ahí. Pues bueno, nos, a disposición de todos de todos aquellos que queiran acercarse aquí a, Quinta eh, pues Al infierno. sí, A llegarse al infierno, ¿no? Sí, Pues tenemos eh, libros de, que, editamos, tenemos ocho obras en concreto eh, la nuestra edición, temos tamén a nosa revista, temos a, os nosos DVD sobre o tema da planta de gas, en fin, todo o material que temos eh, a, de, que ten Fukuxan, pois pues, ponemos aquí a disposición un pouco de toda, de toda a xente que ven hoxe dar unha volta, ¿no? Bueno, estades hoxe non solo, sino que con outros colectivos, ¿no? Seguramente que bueno, xa coñecedes pois a, a xente que está por aí, pero eso dá lugar tamén a un certo compadreo, ¿no? E, e cotilleo das claro, cousas que ten un, que ten sí, outro, non? Unha boa Pois pues nós temos aquí, estamos, compartimos veciñanza con, con a Marcha Mundial das Mulleres, con Comercio Xusto, en fin, con outros colectivos, sí, moi ben, moi ben. O sea, que estades coa, coa Marcha Mundial das Mulleres, o Carón, non? Sí, sí, sí. Os terán sí, a raya, non? Sí, sí. E, e, e tamén co Comité Cidadán de Emergencia para a Ría de Ferrol. Bueno, o sea, que estades en boa compañía, se hai unha emerxencia está o comité e tamén pois as mulleres tamén nunca está mal aí telas o carón porque sempre, sobre todo as da marcha, pois os terán a raya, ¿verdad? Sí, un ambiente estupendo. E en todo caso, pois aproveitar estes momentos para para facer un chamamento e que, que, que todo o mundo quiera poder acercarse acercarse por aquí, ¿no? Claro, pois pues están os micros abertos para que ti mesmo fagas. Muy ben. Adiante. Sí, sí. Alguna cousa máis? No, No, pues, eh, en todo caso desde Fugucha pues agradeceros la invitación para que nos estemos como, como entidad y muy, muy contentos de estar, de estar aquí, ¿no? Bueno, pues deseamos que, que haya mucha gente por ahí cotilleando. ¿Qué tal está la afluencia de público en este momento? Bueno, eh, regular, regular. Eh, en todo caso, pienso que ainda es cedo y seguramente a partir de un poquito más más más tarde, pues, empezará a vivir más gente por aquí. No, ahora en estos momentos empezará a vivir además por presta porque en la carpa pues, acompaña y está todo, digamos, bastante recollidito, ¿no? verdad? Sí, claro, no, e aquí para, tomar algo, también tenga gente aquí, pues, eh, una temperatura y un tiempo, bueno, pues, agradable, no para estar aquí. bueno, con, pues... con, con grupos musicales, que nos acompañan unha música excelente e moi ben en líneas generales, moi ben. Pois moitas gracias Foucault Buxan por atender gracias. a chamada de Radio Filispín, eh, nos posa con noso colaborador, con noso compañeiro Iván. Pues, pois, moitas gracias. Gracias a vos. Moitas gracias. A ver, por onde está Iván? O teléfono. Iván, Iván, Iván, Iván. Come on and dance with me. Yeah. Come on and dance with me. Pues ese ambiente que se respiran a Prazo de Inferniño de Ferrol y que vos intentaremos transmitir durante estos estos eh, minutos que estemos aquí en directo en la radio para animaros a todas y todos, sobre todo a participar de la festa. Xa sabedes, un montón de colectivos na feira que comezou cara a seis do, do Serán Están a Marcha Mundial das Mulleres Está o Comité de Emergencia mm, para Ría de Ferrol Está a ONG Solidaridade Internacional Está o colectivo Cometa Para un comportamento ético cos, cos animais Hai pois moitos colectivos que nos irán os nosos eh, compañeiros in situ dende a propia Praza do Inferniño pois eh, pasando para que nos conten que o que fan aí exactamente, que, que está a pasar na, en Ferrol ose, nese outro Ferrol que tamén existe, como non, e que dende aquí, dende Radio Frispín, vos descubrimos a todas e todos. Música a música de Roy Ellis, coñecido popularmente como Mr. Simarip, un dos Godfathers, un dos padriños da dos K, do reggae, compañeiro de andanzas de xente como Bob Marley. O saberá ska tamén na Praza de Inferniño, pero da nova ornada do que está a facerse agora, incluso na Galiza, no noso país. De ali veña precisamente un dos grupos que se achegan hoxe o conspirando por unha radio libre. Daqui da Ría, do que imos a volver a escutar unha nova peza. está que Sasoa. ¡Míralos! Ahí vienen en manada a destruir lo que otros han levantado. aquí da Ría, soando neste programa especial de Radio Filispín cubrindo o quinto festival conspirando por unha Radio Libre, este grupo de Nigrán que están xa en Ferrol, logo pois de estar en sitios como Valencia, Lacante e tamén en parte de Europa, un grupo que cos anos foi gañando pois moita calidade e que van soar tremendos tiñamos ocasión de asistir ás probas de son e realmente o que vai pasar no inferniño vai ser precisamente eso, un infierno E xa temos pois a outro neste caso concreto outra das nosas correspondentes eh, directamente dende a Praza do Inferniño. Hola, vos serán. Hola, vos serán. Que tal, Andrés? Que tal, eres Paula? Sí, son Paula. Bueno, Aquí pues estamos en directo na feira do colectivos, vou poder os decir que hai moita xente, hai moita participación, tanto de, de mesas de colectivos como de xente participando, vendo o que hai. Eh, vamos a falar con as mulleres da Marcha Mundial das Mulleres, a ver que lles parece a elas esta impresión. Voteso con, con unha responsable, vale? Ven. Adiante. Bueno, pois pues eso, pois pues falábamos Hola. que, que tiñamos moitas eh, moitos colectivos, moitas persoas cada un pois pues, na súa mesa co seu material e estamos pois con unha das representantes da Marcha Mundial das ah. Mulleres na Galiza e concretamente en Trasancos. Hola. Hola, que tal? Hola, eh, que tal? Escoitasme. Escoitose perfectamente. É que aquí hai xa unha música de fondo e non escoitamos moi ben. Pero bueno, agardemos que sí que escoitedes. Non sei se estou facendo acople, Nada. con estes aparatos que me acaba de pasar a Paula. Estás entrando perfectamente e ademais con ese kit que temos en Radio Filispín, pois pues, aínda nos vas a escoitar moito mellor. Bueno, polo menos me tapa as orellas porque aquí está facendo bastante frío xa. Bueno, eh, eres Lupe, verdad? Sí, son Lupe, da bueno, Marcha Mundial das Mulleres. Lupe, compañeira da, daqui da radio, co seu espazo que teñen elas eh, todos os mércores, non? Sí, o todos os mércores a partir das 7 da tarde. Bueno, Lupe, contanos que está desfacéndose aí na feira de colectivos no quinto festival Conspirando na Praza de Inferniño. Bueno, eu aquí estou moi ben acompañada por Aurora, que está atendendo a mesa do Comité de Emergencia. Eh, despois tamén estou moi ben acompañada por Loreto, que é outra compañera da Marcha Mundial das Mulleres, e aquí as tres andamos de parolas, non sei canto tempo levamos falando e atendendo aos poucos a xente que se achega aquí aos postos que, bueno, polo de agora o que máis lle interesa o é o material de promoción que temos os pins, as pegatas os libros e os folletos un pouquiño de todo, dar a coñecer os colectivos, eh, bueno, facer un pouco propaganda das actividades que temos programadas e compartir esta tarde, esta tarde estupenda que quedou, ainda que é unha tarde fría, pero debaixo desta carpa pois hai bo ambiente. Unha tarde fría, pero que ao longo da, mm, do tempo, co paso do tempo, se irá quentando, non? Ademais, estades pois, ao lado o carón de outros colectivos, non? Algo pois que ao mellor non é o habitual, é dicir, compartir pois eh, experiencias con, con xente que, que pasa por aí, non? Bueno, a verdade é que na carpa si sí, hai bastantes postos xa eh, organizados. Eh, aquí ao lado noso está a ONG Solidaridade Internacional, eh, a outro lado xa vos dixen antes o Comité de Emergencia da Ría de Ferrol, e a Asociación Fuco Buxán. lo enfrente hai máis colectivos que segundo vaya pasando Paula o aparato se irán presentando, pero bueno, aquí entre nós, comentando, charlando, intercambiando un pouquiño ideas sobre, bueno, a problemática que todos nos e todas nos vimos aquí un poquinho a representar, ¿no? E que, bueno, estamos aquí tamén acollidas polo, pola carpa de Radio Celestín do colectivo País e agardamos que esta experiencia se repite e se amplíe cada ano. Bueno, Lupe, cuéntanos un pouquiño así por riba que é o que tedes na mesa exactamente. Bueno, pois aquí na mesa temos eh, unhos colgantes estupendos con o símbolo internacional da marcha, que é un símbolo que, que reproduce unhas mulleres eh, camiñando xuntas ao redor do planeta. Eh, temos os folletos que repartimos este 8 de marzo, tamén un folleto con Carta Mundial das Mulleres para a Humanidade, que é un texto onde se recollen as nosas ideas para un mundo diferente desde a perspectiva feminista das mulleres que estamos organizadas na marcha e despois temos unhos brazaletes que utilizamos Cuando hay algún víctima mortal de violencia de género na Galiza, entonces visibilizamos a nuestra a denuncia de, esta violencia poniendo estos brazaletes nos nuestros posos de trabajo o andando la rúa ou unas concentraciones que organizamos e despois tenemos bueno, pues con símbolos feministas con lemas eh, camisolas Y aquí detrás nosa a espalda tenemos unos flotters que anuncian unha campaña que estamos levando ao longo de todo o mes de marzo polo aborto libre e gratuito dentro da sanidade pública, que é unha campaña que sacamos a raíz da, do enxuizamento de moitas mulleres eh, eh, que foron chamadas a declarar diante do xuiz na Comunidade Autónoma de Madrid por, polo simplemente polo feito de ter acudido a interrumpir voluntariamente o seu embarazo e aparte disso tamén temos outro plotter que anuncia o que vai ser o sétimo encontro internacional que se vai desenvolver en outubro no mes de, no mes de outubro deste ano na cidade de Vigo en na, na fila de Panxón onde vamos a recibir as mulleres as delegadas da Marcha Mundial das Mulleres dos cinco continentes vamos ter nada menos que 200 mulleres invitadas de todo o mundo para que se xunten, reflexionen analicen e elaboren a, a, a actividade da marcha do 2008 ao ano 2010, que teremos unha movilización mundial. E paralelamente a esa xuntanza das delegadas vamos un foro internacional sobre soberanía alimentaria e unha grande manifestación polas Rúa de Vigo o domingo 19 de outubro. Como ves, bueno, estamos aprovechando ben este metro e medio que, que temos debaixo desta carpa, porque estamos anunciando todo isto, xa ves. Pois moitas gracias, compañera. Creo que fuches bastante ampla, bastante concreta tamén no que tedes aí na mesa, no que va a pasar. E bueno, pois desexamos que a noite pois se quente a medida que pasen as horas, co, sobre todo cando empecen a tocar os grupos, e te disamos a 30 segundos para que animes a todas e todos a chegarse aí a Praza do Inferniño en Ferrol. Bueno, pois eu simplemente decir que se queredes estar con boa xente eh, escoitar e eh, comentar boas ideas eh, ver outro ambiente diferente ao das rúas do centro, que non dubidedes en achegarvos a esta praza do Inferniño, porque a vida sigue a pesar do que está sucedendo no centro de Ferrol. Pois moitas gracias, compañeira. Un saúdo. Vale, chao, hasta guiño chao. Andrés, que te Sí, dime, Paula. Bueno, pois pues esas serán as crónicas que nos irán chegando dende a Praza do Inferniño hoxe sobes 20 de marzo do ano 2008 no que é o quinto festival Conspirando por unha Radio Libre que te estamos contando en directo. Este programa además terás ocasión de escoitalo en diferido unhas horas despois, é dicir, caras 10 da noite, toda vez que conclúan os nosos contrainformativos, para seguir animando a xente a chegarse á Praza de Inferniños, a que a festa durará os sobes 20 até a madrugada. Así que se estáis escuitando este programa na repetición das 10, das 11 da noite, xa sabes. E nos están chegando mensaxes ao móvil, ao noso telefone. Imolo dar para que o anotedes todas e todos e nos mandedes ou interviñedes en, aquí en directo. O noso teléfono daqui do estudio Radio Filispín é o seguinte, o 692 54 Repetimos, o 692 54 Nos rematan de enviar unha mensaxe directamente dende Lisboa. Nuestros compañeros que andan por ahí de feiras, de vacaciones Y que se acordan de nos, de Radio Filipín. temos unha nova comunicación coa Praza de Inferniño de Ferrolora. Que tal? Hola, son eu outra vez, son Paula. Hola, Paula. Estou aquí con, con a Asociación de Artesas, e, eh, bueno, te vou a pasar, pero que sí que te rogo é que seas un breve porque teñen bastante xente, están aquí bastante ocupados. Vale. Vale, perfecto. Veña, veña. Bueno, pois pues eso, pois pues que xa hai moita xente na Praza do Inferniño e nen siquer casi podemos falar cos con un dos protagonistas desta noite, que son os que están aí detrás dos postos. Hola, que tal? Hola. ¿Eres Siria? ¿Cómo? ¿Quién eres? Loli. Eres Loli. Sí. Y estás ahí en un puesto de artesanía, ¿no? Sí, aquí estamos. Bueno, cuéntanos cómo checaches ahí. ¿Cómo llegamos <laughs> Pues llegamos porque es ofrecernos de, de, poner de, aquí eh, bueno, nos, es que queremos es que promocionar pues eso, artesanía en Galicia Mm, o sea que vos eh, que eh, sodes tedes unha asociación de artesáns ou como eso? Somos unha asociación de artesáns, se chama Artefeito Caseiro. Como se chama? Artefeito Caseiro. Ajá. E sodes moitos? E moitas? Ou algúns? Pero sí, suficientes, non? Sí, sí. por aí de momento. <laughs> Bueno, que o que tedes aí na, para que a xente saiba que o que pode encontrar nesa feira, nesa parte da feira que é artesanía, non? Contanos. Sí, pues, coiro, eh, camisetas pintadas a man, madeira pirogravada. Só deshabituais así de outras feiras, de outros de outras movidas, non? Vaides por aí de eso nunca mellor dito, de feiras coas feiras, non? Como? Que sodes habituais en outras feiras ou é a primeira vez que vos poñedes así Non, a primeira vez fixemos en decembro sí. eh, a solidaridade no cantón Ajá. Eh, ali estu, estivemos, xa foi a primeira. Uh -huh. Bueno, e o vos ocarón tedes máis compañeros, máis colectivos de artesáns tamén, non? De momento non. Sodes os únicos artesanos de momento? Sí. Pero tamén hai outros colectivos, estábamos falando de outros colectivos de carácter social, ecologista, non? Sí, sí, eso sí. Bueno, ¿y qué ambiente se respira por ahí ahora mismo? Descríbenos un poco así para que nuestros ouvintes, a nosas ouvintes, pues tengan una idea, una fotografía sonora de lo que está pasando en la carpa de Inferniño que instaló colectivo País Radio Filispín, ¿no? pues bueno, de momento hay gente pues, eh, fotos de artesanía, acaban de parar un poquillo de de ensayar los grupos, e bueno, Ah, de momento, bueno, a xente vai vindo, vai, ven... A xente curiosea, ¿no? Curiosea <laughs> moito, sí. Son curiosos y eh, curiosas. Bueno, pues muchas gracias por la túa comunicación. Eh, seguimos en contacto con Praza de Inferniño, novas conexións y e nos vemos pois pues, cando estemos ahí. nos. Venga, un saludo. Vale, veña, muchas gracias. Hasta luego. Andrés, a esto sí que Sigo aquí, dime. Nada, nada, que a buscar a otra gente, se esperas un poquillo, falamos eh, aquí, bueno, se busca alguien, vale? parece que ven un micro, o como son, son un poco tímidos, sí. parece que ven un micro y me escapan, Entonces voy a buscar alguien que queda, que queda para la vez con dos, vale? Compañera, ¿prestaría, por ejemplo, algún do... a empezar así con un con cos grupos de música, que te parece a ah. gente de aquí da Ría, que están soando agora esos primeros momentos y luego seguimos con los demás, vale? Así, pues, vamos pues recompilando a voces los grupos. vale? gracias. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Roy Ellis, eh, coñecido popularmente como Mr. Simarip, un dos godfathers da música ska eh, en todo o mundo. E hoxe aquí en Radio Filispín transmitindo este programa cando son as 8 menos 10 en directo deste sobes 20, este sobes tan importante para o colectivo País, a que todos os anos argallamos unha edición do Conspirando. E este ano tocou pois, un paso máis adiante, facelo o ar libre, e con moito esforzo, pero con moita ilusión, pois conseguimos algo que, bueno, que hai anos pois, nos parecía imposible, ¿no? A ver como saen as cosas ao final, o caso é que queda moitas horas, moito Oito Festival, isto acaba de comezar coa feira de colectivos, con esa narración que nos están facendo os nosos correspondentes e precisamente pois coas voces dos protagonistas. E xa temos pois a, a un dos, dos protagonistas deste, deste festival, non? Hola. Hola, son eu outra vez. Si, sí, atopei algún, a ver se non, estamos, non están todos, pero estamos aquí con os integrantes de The Sweat e os vou a deixar con un deles e, e, de Fala Festival, Andrés? Ok. Venga, Gracias, compañera. Pues The Sweet. Hola. Eh, hola, ¿qué tal? Estábamos diciendo que The Sweet o The Sweet. Muy bien. Te, ¿Cómo te se dice? Un poco mal, eh, lo, quito los cascos. Sí, como prefieras. Venga, bueno, ahora te escucho por el teléfono. Hola, hola, eres WC García, ¿no? Sí, sí, sí, el cantante aí de The Sweat. Bueno, popularmente coñecido así, eh, unha persona pois que estivo co, con aquel grupo que supoño que será o mesmo, pero que o único que cambiou foi o nome, que se chamaba eh, Funky Brewster and the Karma Business Band, no? no primeiro festival conspirando sí. por unha radio libre, te acordas? Ah, sí, sí, que me acuerdo. es que te oigo muy mal aquí porque estamos aquí en el, en el inferniño y, han puesto la música ahí a tope. Estamos en el infierno, W. Sí, que, me, acuerdo, eh, de Carlos Businessman. Estamos no infierno. Ahora sí que te oigo. Estamos no infierno, decía, por eso nos escuchamos tan mal. Pero bueno, pague la pena. De vez en cuando vais a un infierno ante tanta santidad. E, bueno, pois eh, Ose Ferrol tamén é algo diferente iso que quere amosar Radio Filispín o colectivo Paí non é unha cidade triste, oscura, deprimida eh, masoquista sino que é unha cidade desperta con nervo, reivindicativa e con futuro e iso é unha parte do que hai aí precisamente Ose, e é un pouco o obxectivo e, e, e o que queremos o colectivo Paí, no? eh, de Suet ou de Suite, como se di? The sweat, the sweat, significa sudor en, en inglés, the sweat. bueno, en algún idioma. Pues The Sweat, eh, un grupo fan rock que tiene un ritmo tremendo, estuvieron de teloneiros las fiestas de Ferrol teloneando a Macaco, y son un grupo que por donde pasan, pues traen festa, ¿no? Pues, ah, pues sí, nos gusta la fiesta y sin duda, y, además para eso es la música, ¿sabes? Si, si la música no sirve ahí para, para mover los huesos ahí, pues, pues no vale para nada, ¿no? Hay otras cosas que se pueden hacer con la música, pero, pero es fundamental, ¿no? La, fiesta y el, ambiente y el movimiento, ¿no? WC García, ¿cómo está el ambiente ahí en Aprazo de Infroño de Ferrol? en ese principio de quinto conspirando no que fila de colectivos. ¿cómo está desviviendo ese ambiente? Hombre, mira, nosotros acabamos de llegar ahora, hicimos la prueba de sonido, ahora aún están jugando baloncesto aquí adelante, pero es, está empezando ahí todo, ¿sabes? Aún me parece que la música no empieza por, por dos o tres horas. Sí, la música comenzará, pues eso, caras 10 de noite, de e media la noite, pero bueno, ahora hay pues gente curioseando en los postos, ¿no? Y hay un cierto bon rollito así entre los colectivos que tienen ocasión pues, para charlar entre ellos y vos también curiosear, ¿no? Eh, eh hombre, no, te oigo muy bien, ¿eh? no quiero... <laughs> no, no sé exactamente lo que estás diciendo eh, con la música esta. Eh. Hay bueno, bastante... Hay bastante movidilla, hay pues, grupos eh, probando. Eh, ¿Se acabaron las pruebas o continúan las pruebas WC? Sí, las, pruebas ya han acabado, donde ahora están poniendo una música, no sé, para probar el equipo o algo así, están poniendo una música bastante alta. Entonces acabamos de probar ahora, hace un cuarto de hora. Ajá. Y me parece que éramos el último grupo que probaba. Bueno, ¿tú coñeces o resto dos grupos que tocan, da o de Crack, o Ta Crack? Pues mira, no, no soy la persona adecuada con quien, con quien hablar. Yo, yo la verdad es que no conozco la música y de los otros grupos mm. que tocan. Vais a ser la primera vez que, que escoites pues, a Takrat, por ejemplo, que también fan fan rock, ¿no? Ajá. Bueno, pues, pues, pues, pues eso también está bien, ¿no? Un poco conocer así pues, otros grupos de aquí la comarca que fan algo parecido a vos, ¿no? Hombre, pues sin duda, sin duda. Tenéis ocasión pues de tomar unas cañas, de compartir pues eh, eso, experiencias y, gustos musicales y todo eso. Sí, sí, absolutamente. Yo, soy, yo, quiero escuchar ahí toda la música que hay esta noche y seguramente, seguramente salgo ahí con, tomando una caña y con, algún músico y después, ¿no? Bueno, WC, pues te disamos a para que animes a todas y todos a llegarse a Prazo de Inferniño en Ferrol no que o quinto festival conspirando por una radio libre. Venga, ti, ti mismo. Venga, gracias, chao. Gracias. Bueno, pues están con las pruebas de son Evidentemente, pues, la comunicación no es todo aceitada que, debería ser Pero bueno, un poco una mostra para que todas y e todos vayades viendo o ambiente que en la Praza de Inferniño en Ferrol, ese outro Ferrol que o que quere amosar este colectivo o país. E imos precisamente a escoitar a música de The Sweat, que estarán hoxe tocando na Praza do Inferniño. Falábamos aí un momento con un dos seus protagonistas, o neoyorquino W.C. García. Estos son The Sweat. siguen sucediendo las llamadas de nuestros correspondentes y casi no nos da tiempo a escuchar un poquito de música. Pero bueno, hola, ¿qué tal? Hola, soy otra vez. <laughs> Así que no te he hecho ni escuchar nada de música. nada Nada, hay nada. tanto <laughs> aquí que contar, André, que no merece la pena ni una canción ni nada. Mira, estamos aquí con la gente de solidaria Internacional y vamos a hablar con, con representante, vale? Vale, gracias. con ella pues Solidaridad Internacional y una ONG que se puso en contacto con Colectivo País para participar en la Feria de Colectivos y nos, evidentemente, nuestros. mayor de eso adelante. adiante Y allí tienen su macromesa eh, que pueden ver una macromesa y nos van a contar un poco qué o que tienen ahí. Hola, ¿qué tal? Hola Bueno, ¿cómo te llamas? Bueno, me llamo Eva Eva, y ti eres, eh, formas parte de una ONG que se llama Solidaridad Internacional, ¿no? Sí, Solidaridad Internacional de Galicia. Bueno, contanos un poquillo qué é Solidaridad Internacional. Bueno, pois é unha organización para o desenrolo que máis que nada traballa con proxectos en, en países de América Latina, en Asia, tamén en África, eh, con produtos de comercio xusto que ten varias sendas agora mesmo, mira, tú en Coruña, outra en Ourense e outra en Pontevedra. Ajá, o sea, que, mm, que unha das súas, digamos, principais eh, teimas é a de, a de venda de artigos, supoñemos, de, de mercado comercio susto, non? Sí, de cooperativas en diferentes países. Logo mm. tamén ten cooperación internacional directa, eh, bueno, tamén ten educación e sensibilización dende aquí. Contanos un pouquiño eh, que é o que tendes na mesa que instaláchedes na feira de colectivos que está agora mesmo funcionando na Praza do Inferniño de Ferrol, no quinto conspirando. Sí. Pois a ver, máis que nada temos tamén produtos de alimentación, dende cacao, café, chocolates, eh, logo tamén temos algo de artesanía, eh, cousas infantis, CDs, bueno, moi variado, e eh, información sobre a ONG, Básicamente, bueno, temos iso, sí. Que tal o ambiente por aí? Eh, A xente se achega aos postos, curiosea e todo eso? Sí, sí, por agora vai moi ben, eh? Eu penso que vai vai ser unha boa noite. <laughs> Unha noite que acaba de comezar, inda que con un poquinho de fresquiño e unha carpa que, bueno, máis ou menos ten o ambiente controladiño. Sí, eh, levase ben. E está despois o carón de outros colectivos que non sei se tiñades o gosto de coñecer ou se ose pois vale isto para que tamén vos interrelacionedes con outra xente, non? Sí, bueno, moitos xa os coñecemos, pero bueno, como levamos pouco tempo eh, eh, traballando con Ferrol, agora estamos intentando empezar un pouquiño máis, entón, sí, estamos empezando a coller máis máis familiaridade ca xente. Moi ben, pois moitas gracias por, por estar en contacto con nós, por participar na, na Fira de Colectivos, e nada, pois deixámote xa pois, un segundiños para que convides a todas e todos a chegarse aí. Moi ben, moitas grazas. Muchas gracias a ti. <laughs> bueno, pues nada, desde aquí, desde Solidaridad Internacional de Galicia, pidevos a todos que acheguedevos, eh, está muy bien, hay muy buen ambiente, podemos tomar unas caniñas, eh, mercar algo, música, aquí esperamos vos. Muchas gracias, amiga. <laughs> Nada, vostedes. Un saludo. Un saúdo. Creo que tenemos ainda a nosa compañera aí detrás del fío telefónico. Hola. Pues no nos llega o son ambiente. Como vedes, pois pues, imos baixar así a música e calar un momentiño. Pues eso, Pues hay bastante salío ali na Praza De Inferniño de Ferrol. Esta conexión De este programa en directo. Hola, ¿Qué tal, compañera? Cuéntame. Ah, es que me <laughs> aquí, sí, dime. Sí. A ver, Pois estamos aquí nada máis e nada menos co presidente Ateneo que se quere decir unhas palabras. Pero iso con él. Okay. Adiante. A ver. Pois nada, pois estamos en, en directo en Radio Filispín este programa especial e temos pois a unha persona pois A ver, que non te escoito, dime, contame. Temos a detrás do fio telefónico unha persona pois moi querida polo colectivo, o presidente sí. do Ateneo Frolán, Eliseo Zaera. Hola, Eliseo, que tal? Hola, Eliseo. Pues, hola, que hai? Contanos, que, que como están as cousas por aí? Pues mira, estou aquí participando, colaborando na medida que poido. Ti pasabas por aí, non? Pasaba, bueno, tampouco me avisaron que pasei, e vin. Bueno, Pero este... bueno, hai, hai todavía moito frío, eh? frío se ben. Bueno, estades Entonces... co, coa vosa propia mesa o Ateneo participando na Feria de Colectivos, non? Pois sí, o que Ateneo pois hai un, unha pequena mesa con, con unha mostra de, das publicacións e das cousas Pero bueno, para que a gente pueda pueda pegarse a, a expresión cultural, que a publicaciones. Bueno, ¿eh, ¿es posible que a estas alturas alguien nos saiba o que o Ateneo Frolán. <laughs> ¿Qué es posible? Que digo eu que si es posible que a estas alturas alguien nos saiba o que o Ateneo Frolán. Pero no es solo saber o qué, eh, es tener conciencia de las necesidades de las posibilidades eh, de, de todo que pode presentar unha entidade como esta cando a xente participe, cando teñamos as condicións que exixen os tempos que que lo ao día, non? Está un poquinho un poquinho desfasado, non? Vamos, parte, vamos falar claro, Eliseo. Vos o que ah. o que pretendedes e do que estades demandando dende hai moito tempo, pero nos últimos tempos con bastante forza, é pois a restauración deste edificio, non? Claro, claro, é que está porque sobre todo porque hai unha un proyecto aprobado, eh, un proyecto aprobado por un pleno, debe ser algo eh, sagrado, eh, respetable, respetado, pero parece que eh, perdieron los cartos, no votaron, pero en fin. hay un proyecto aprobado, hay un papeleo aprobado, pero también hay un contido, ¿no? que es lo más importante claro, este, este contenedor ¿no? que sería Ateneo. Exactamente, pero también yo que decir que hay unos días me aseguraron responsable de ¿no? eh, pois nuestro consejo con con la Corporación Municipal de que ya decidieran... que incluir eso como un proyecto... a desenvolver eh, eh, eh, que van a buscar los como se mm, Bueno, pues eso hay que decirlo públicamente para que quede constancia y a partir de ahí, pues tomar esa palabra y seguirles un poco a, los pasos que, están a dar, ¿no? en, acaben a estas festas, a la semana que ven, tengamos ya noticias concretas. Eh, eh, refrendadas por los máximos responsables. Bueno, pues hay que dar, pues eso, confianza en esas palabras y ver qué o qué pasa, por supuesto, y si no, pues volver a, a carga a todas e todos xuntos a reivindicar que este edificio se rehabilite xa porque é un contenedor estupendo de cousas entre elas pois Radio Filispín que está aquí dende hai xa algúns anos e que foi acollida estupendamente por polo Ateneo Frolán así que é unha mostra precisamente da apertura deste colectivo que é o Ateneo un colectivo centenario Podemos decir, podemos decir que o Ateneo foi o tutor, non? así. O tutor de de, de Rivlin, ¿no? O, o, padre putativo. o padrillo. <laughs> Muy ben. Muy bien, Eliseo, pois gracias por, por, por ter en contacto con nós ¿Y qué tal, ¿Cómo están bien de por aí? A ver, anima a llegarse vale. aí a, a festa. Un aperta. Unha bueno, aperta. venga. <laughs> un aperta. A ver, Andrés, me gusta aquí de, do ambiente, pois a verdade é que desde en Cabrimos, así a seis da tarde, non deixou de pasar xente, E, eh, e bueno, hai moita xente, hai moita xente mirando. Ainda bueno. están preguntando por os concertos e tal. Bueno, pois pues sabedes que saben todas e todos os nosos ouvintes que además da feira, pois pues, hai unha barra onde se pode tomar algo, hai un posto onde se pode comprar material do colectivo O Paí, porque o colectivo Paí, o Paí é mesmamente un dos colectivos que participan na feira, e así pois pues, apoia a esta radio, non, Paula? Sí, sí, claro, aquí estamos nós, eh, somos os organizadores e eh, temos o ...con nuestro material, las nuestras camisetas. Eh, me están reclamando, André, tengo que cortarte, ...luego dentro de un momento falamos. Vale, Paula, eh, falamos con, por ejemplo... Ah, ...algunos otros grupos, vale? ...venga, venga... falamos Venga. dentro de un rato. un compañera. pues ese ambiente que se está a vivir un Praza de Inferniño de Ferrol, no que xa esa feira de colectivos que comezou cara a seis do Serán e que culminará o festival con a actuación de tres grupos, un deles, pois, eh, de Sweat, precisamente estás escutando a música. volvemos a hacer comunicación con Prazo de Inferniño. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola. Hola, compañeira. Ay, no sabía con quién estaba hablando... me soaba una voz rara. <laughs> Nada, nada, que estamos aquí, ya se arranzaron los problemas este que nos eh, estamos aquí con, con colectivo, eh, con, con militante, eh, bueno, pues voy a estar con, con Rafa rapaz y e e con, él con él... vale, Andrés? Vale, gracias... Bueno, pues nada, pues estamos eh, en esa rolda eh, de colectivos, podríamos <laughs> denominarla. Un dos, un dos colectivos que participan la feira, que se incorporaron, mm, como tantos otros, eh, o, militante. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vos de o militante. ¿qué o militante? Bueno, militante pues es un periódico, en principio un periódico marxista, escrito por trabajadores... eh, donde falamos pois, de todo, todos os temas que lle pode interesar a un traballador, non? É dicir, dende, dende eh, todos os problemas de tipo laborais que surxen hasta, hasta temas xerais que se tratan en periódicos normais, non? Entón, se sodes marxistas, claro, sodes máis malos que Dios, non? Somos malísimos. <laughs> O se estamos de malos, eh? somos moi malos no colectivo. Eh, eh, casi casi que parece que o facemos todo por fastidiar. Pero non, é casualidade. Eh, contanos ademais que que tedes aí na mesa. Bueno, nos na mesa, ademais de, do noso periódico, que o distribuimos de forma militante, como o seu nome indica, non? Vendendo, eh, non se venden quioscos, vendémonos en, pois, en actos como este, manifestacións, as fábricas onde traballamos, etc. Pois, ademais eso, temos montado unha mesa onde vendemos eh, libros, eh, tamén de temática marxista, clásicos eh, e non clásicos, de temas máis actuais, eh, un pouco pois camisetas, skins, etcétera. Como está o ambiente agora mesmo na, na feira de colectivos? Como, perdón? Como está o ambiente agora mesmo na feira de colectivos? Hai xente que se achega aos postos, curiosea, en fin. Perdona que non oio moi ben. Contanos un pouquiño que está a pasar agora na, na feira de colectivos. Ah, vale. Eh, bueno, pois pues nada, eh, está empezando a chegar un pouco máis de xente, porque a verdade nos levamos desde a cita tarde eh, tampouco había moita xente, penso que o frío afecta bastante tamén, pero bueno, ahora está, está chegando está chegando bastante xente, pois por aquí, pasando un rato. Bueno, ademais, eh, a posibilidade pois, de compartillar experiencias con outros colectivos que tedes o carón voso, non? Por aí. Pois sí, está aquí a xente de, da, do colectivo que está loitando contra a planta de gas, eh, temos xente, compañeiros de de solidaridade Internacional, esta xente do Ateneo, etcétera, bueno, un pouco un pouco de todo, non? Bueno, pois pues moitas gracias por chamar e por pornos en un pouco o día do que é o militante e que é o que ten na súa mesa nesa feira de colectivos que hai hoxe aí no, na Praza do Inferniño. Todo un infierno que estamos argallando do colectivo Paí e tamén vos axudando un pouco a, a argallala, non? Vale, veña, moitas gracias a vos. Un saúdo saúdo, hasta logo. Hasta logo. Bueno, pois pues eso era o que nos estaban contando Hai moita xente, como vedes, de todo hai na, na feira Imos escutar un pouco de máis música Este é un grupo que se chaman Red Soul Community. Pois haberá moita música na Praza do Inferniño a partires das de do Serán. Estás escoitando o programa en directo cando son as 8 e cuarto da, da tarde, pero é posible tamén que estás escoitando este programa pois en diferido, caras 10, 11 do mesmo día, así que estás a tempo para chegarte porque pois probablemente xa comezaran a tocar os grupos, haberá moita funk, moito ska, moito reggae, moito punk. en ese outro ferrol agachado, moitas veces obviado polos medios de comunicación do, de turno, e que tamén existe, e que hoxe non, pois aquí en Radio Flispín, no colectivo Paí, con nosa festa anual do Conspirando, pois nos encargamos de, de visualizar. Uh-huh. un ferrol aberto, participativo, alegre, reivindicativo, audaz, frente a ese otro rol triste, decadente, mártir, en fin. Ti mismo, mesma. En cualquier caso que estamos aquí e y también a la y aquí E precisamente no máis alá, eh, exactamente na Praza do Inferniño, pois temos ao seguinte que está pois detrás do fio telefónico. Hola, que tal? Hola. Hola, Andrés. Hola, ben, ti. pues estamos aquí con outro coñecido da radio que é o Comité Antisidalatos eh, te deixo con Carlos, vale? Vale, bueno, pois pues, o Comité Antisidalazos é unha organización... Hola, André, que tal? unha organización o Comité de Cidadazos que está funcionando dende aí xa pois moito tempo nesta terra, teñen o seu propio programa aquí na radio e os estades aí tamén, non? Na Feira de Colectivos. Hola, Carlos, que tal? Hola, que tal? Moi boas tardes. Andrés, que tal? Bueno, contanos un poquinho que, que, que está a vivirse aí agora mesmo, Carlos. Como vedes o ambientillo e tal? Bueno, ahora parece que está empezando a vir a xente por aquí. Esperemos que según vaya pasando o tempo que se acerque moitas máis persoas, non? Bueno, é eh, a xente que vai de volta das procesións e que se decide a pecar, porque tamén hai que pecar algo, non? E picar. <laughs> Home, claro, eh, é máis co que está acontecendo nestes últimos tempos coa Santísima Iglesia. <laughs> bueno, contanos un poquinho que é o Comité Lazos para todos aqueles despistados que, que non coñezan a esta iniciativa. Bueno, Nachos, eh, como ben sabedes eh, vos, é eh, unha asociación eh, de afectados polo VIH, polas drogas, eh, que trata de cubrir, eh, de cubrir e eh, principalmente denunciar a situación eh, que viven as persoas que están afectadas polas drogas e polo VIH. Eh, dado que son vapuleadas constantemente, polo medio feito de ser usuarios de drogas. Eh, me refiro a efectos de dereitos fundamentais. Ajá. O sea, que estades na, na pobada reivindicativa e, bueno, as vosas peticións, as vosas reclamacións, como son atendidas, mm, digamos, por parte da, das institucións, que son, ao final, hoxe en día, desgraciadamente, eh, neste estado das cousas as que as que reparten, non, ao final? Bueno, eh, se van conseguindo cousas como son eh, as persoas presas privadas de liberdade, de liberdade, eh, ademais enfermas eh, que estaban cobrando prestacións non contributivas na cadea, dende o mes de abril de, abril de 2007 eh, teñen outra vez o dereito a percibir a prestación non contributiva, polo tanto, eso é un logro feito polos colectivos antixira eh, da autonomía galega. Ajá. Bueno, Carlos, eh, vos os tedes mesa aí na feira ou non? Sí, temos mesa, temos mesa. Ah, e que tedes na mesa? Que hai exactamente? Contanos un pouquiño. Sí, Temos eh, dípticos e trípticos con moitas das reivindicacións, e incluso os, eh, eses dípticos os de altavoz para denunciar eh, esta, todas estas situacións da, das que falamos, non? E ademais eh, temos revistas de lo máis positivo que falan concretamente da infección polo VIH, eh, temos preservativos de balde para todo aquel que queira. Ajá, de sabores ou non? <laughs> Bueno, de sabores ainda non temos, pero temos femeninos como novidades. Bueno, pois pues, é todo pues, un placer falar con Carlos, un compañeiro tamén daqui da Radio Filispín, teñen o seu programa, un programa que se chama En Positivo e que de cando en vez, pois pues, cando poiden eles, que están moi liaos, pois se veñen aquí para a radio e o renovan, verdad? Sí, da, sí, sí, sí, está claro, é unha cousa que temos pendente, ademais eh, nós somos os primeiros interesados en, en facela xa que é un altavoz para nós, non? eh, dado que se nos é silenciado moitos dos medios eh, convencionais, pois eh, como a Radio Libre, que entendemos eh, Radio Filispín, eh, sea o noso mellor altavoz. Bueno, Carlos, pois xa para rematar, pois convida a todas e todos a chegarse por aí porque a festa remata de comezar, aínda non comezaron a tocar os grupos, será a partir das 10 aproximadamente, pero a feira de colectivos pois hai algo tan importante e interesante como para pasarse por ali, tomar algo, unha cerveciña, un licor café que está riquísimo e todo eso, non? e botaron a pesa también, o sea que xa sabedes, ouvintes, voy aquí a, a, pasar un momentito de troula. Al infierno. <laughs> bueno, Carlos, pues nada más, muchas gracias por atendernos y sigue ahí en el infierno, quemándote. Venga, ahora, hasta luego. Hasta Seguimos aquí, compañera, coméntanos. Bueno, nada, pois pues eso, como decía Carlos, pois pues eu tamén quero animar a toda a xente que ainda nos está escoitando que se achega hasta aquí, hasta esta Plaza de Inferniño, porque vai haber un pedazo de concerto. A cousa realmente promete, hai unha pedazo de carpa, tremenda carpa, Y tremendos tremenda, grupos e tremenda festa. Tremendo, luces tremendas, grupos tremendos. A verdade é que café tremendo. Tivemos ocasión de, <laughs> de estar aí nas probas de son e soa realmente tremendo. Eso vai ser todo un tronazo, creo que, non? que se vai escoitar no máis alá, eh, cuidado. <laughs> Pode haberose un conflito de competencias <laughs> entre inferno e o chamado ceo aquí con a xente do Cervesteiro, a ver se alguén quere falar con, contigo. Espera, temos aquí tamén a, a un gran coñecido de Radio Filispín, espera. Bueno, pois pues Fervesteiro que foi un colectivo eh, Hola, boas noites Hola, boas noites Fervesteiro estábamos comentando pois pues, un colectivo que nos, nos botou unha man estupenda Unha xente que arrimou aí o ombro e foi fenomenal a, vos, a experiencia de traballar así man a man con Fervesteiro. Hola, que tal? Pues muy bien, estamos ya estupendos, un poco entonados, ya estamos cantando, bailando, eh, en la más música de fondo. Bueno, ti creo que estás como, como varios colectivos, ¿no? Eh, sí, son, multidisciplinarios. <laughs> todos no inferno, ¿no? Estás colectivos que todos están no inferno. Coméntanos un poquinho sí, así que... que no, no, no inferno social que nos toca viver e que intentamos mudar a través da Radio Filispín, non? Tamén. Estábamos comentando ¿eh? aquí, pois, pues, eh, digamos, esa alternativa que está ofrecendo o seu colectivo FAI, o PAI, ese outro ferrol, non? Que está aí agachado, tamén latente, non? E ose nós, pois, pues, lo, o vislumbramos, non? O poñemos en evidencia. Contanos un poquinho, Xavi, que é o que está a pasar aí e onde estás ti? Pois mira, eu andaba agora mesmo de posto en posto aquí pola zona da feira de colectivos e eh, de artesáns que, bueno, ten unha nutrida representación, eh? o sea, acostumado a estar en outros festivales e eh, penso que feira de colectivos, por fin hai unha feira de colectivos eh, hai moita xente de, de ideoloxías incluso así un pouco distantes uh -huh. participando na feira e eh, hai moita xente ali pois, buscando libros, comprando produtos de comercio xusto, eh, conta información, etcétera, etcétera, etcétera. Está, a mí me encanta, vamos, a zona de esta. Bueno, de eso se trata, ¿no? Sabe, de crear un pouco de rede, así, a, o parte de amarse de que cada un teña as súas ideas e moitas veces pues, dif moi diferentes, pois pues, ao final confluir todos nunha, nunha rede e tirar para adiante todos xuntos, ¿no? Que é o mellor como se pode, ¿no? Sí, o sea, penso que el o está haciendo muy bien... o que dice, ¿no?... ...ese cuando explica quién somos, ¿no? De, de que sí, pues, aglutina diversos colectivos de ciudades... Eh, distintos, incluso a veces divergentes, pero que tienen aquí un espacio... están aquí todos ellos... ...exponiendo sus ideas, a, haciendo a su propaganda eh, está animado, hay muy de gente mirando, preguntando, falando, mercando eh, eh, joder, de puta madre, no eso la la intención, ¿no? Bueno, qué tal está el licor café, rico? Oriol Café está rico e a crema de orujo tamén está moi rica. Porque ademais <laughs> eso creo que é o que presta hoxe, non? Ha sido algo total, non? E eh, contundente, non? O sea, eh, algo comprimido. <laughs> Esta barra que foi onde nos ofrecimos ao colectivo Foresteiro para montar, participar e, e colaborar, facer parte deste conspirando que non só de la radio, sino que hai moita máis xente aquí hoxe votando unha mau e, eh, e, eh, e que por fin aí parece que estamos traballando colectivamente toda a xente, non? Ainda que sexamos de proxectos distintos, pois a barra está funcionando perfectamente, está surtida, lustrida, limpa, eh, con tres grifos, despachando cerveza... Eh, Contanos un poquinho, Xavi, bo, a mesa que instalou eh, o Espazo Libertario, Contanos un poquinho, primeiro, que é o Espazo Libertario e segundo, que ten a mesa do Espazo Libertario, ou se na feira de colectivos do colectivo Pai, en, pois, en Fermiño. Conto che, o Espazo Libertario é un local que hai na Avenida de Estelo, no número 10, ali no Baixo, é un local pois, onde confluyen os colectivos anarquistas aquí da nosa cidade, onde está a Unión Libertaria, onde está o Sindicato GNP, donde hay una biblioteca de más de 500 libros de temas anarquistas, comunistas, sociales, donde hay una distribuidora de libros, eh, donde se reúnen pues otros colectivos que sin ser anarquistas pues aproveitan ese, ese espacio que tenemos allí, un espacio bastante bonito, bastante trabajado, agradable de estar Eh, bueno, estamos aquí, pues votando a más, hacemos ya, sabes, hacemos o programa Radio Frispin tamén <laughs> todos os mércores de 8 a 9 da noite. Sí. Eh, votamos unha mal como calquera en o posto, pues, hai sobre todo moitos libros, moita material, eh, básicamente eh, libros de historia, eh, eh publicacións analizando a situación actual do mundo, de Galiza, de Ferrolterra, Eh, pues hay camisetas como en cualquier otro tenemos a lazos, a, un oso carón, a un comité eh, a otro carón oso pues están asociación de defensa de los derechos de los animales, eh, así, y un ambientecillo bastante agradable. Muy, muy digno de disfrutar, yo animaría a cualquiera que esté en la casa que apague a puta radio inmediatamente que se venga para aquí, o sea, <laughs> directamente. Nosotros dentro de <laughs> unos instantes también apagaremos a puta radio y marcharemos para ahí a tomar ese licor café nos estás dando sí, en pues besa. que esto se empezado a tomar así un poco de colorcillo, eh, eh, que nada, nada mejor que venir aquí hoy en esta data donde los fascistas celebran la tortura y eh, cosas estas, así, Hay más de semejanza semillanza, Ku Klux Klan, eh, aquí a un espacio, todo no, un espacio libertado, un espacio liberado, para, para todas y a de rol en base a un proyecto que tengo necesidades muy importantes en esta comarca que Radio Filispín para contar o que pasa en la vida real en un o que nos contan por ahí en los tomates en, estas cosas en las televisión, en Jiménez Los Santos ya eh, compañía ¿no? Bueno, pues nada, pues que ahí te quedas, no inferno y pues no es aquí gustosamente. Pues pasaremos por el infierno en breve. Venga, un saludo. Pues venga, un saludo, una tarta, cuidarse. música de Red Soul Community sonando en Radio Filipinas. este programa especial do quinto festival Conspirando por una Radio Libre este 20 de marzo do ano 2008. y vamos a seguir escuchando música a dos grupos que participan o conspirando. Escutamos a Dakida Ría, a The Sweat vamos a escuchar pues a tercero dos grupos. Es un grupo de da, da comarca que responden a un nombre de Takrat. se ejecutan un fan rock como o que estás escoitando. Non sin antes mandar unha mensaxe aos nosos compañeiros da Radio Filispín do colectivo Pai que están no Fervesteiro, perdón, no na Prazo de Inferniño <laughs> en Ferrol, en pleno quinto conspirando por unha radio libre nesa feria de colectivos para que, por favor, lle dean aí un toque ao compañeiro Tommy de Quack FM para que nos chame aquí a radio. Sabemos que Quack FM está representada no Quinto Conspirando, a Radio Irmá de A Coruña. Queremos falar con, con Tommy, así que, por favor, se si o vedes por aí a Tommy ou ven lle decides que chame ou lle dades este número ou ben o mellor Tommy está escoitando e tamén pode tomar nota. Un número que vou, vou dar aquí é eh, para todos e todas vos eh, credes por vos en contacto con, con esta radio neste día tan especial, o día do colectivo O País. O 692 5477 44, repetimos, o 692 54 7744. estamos escoitando a Tacrat, pues o terceiro dos grupos que estarán no quinto festival Conspirando por unha radio libre un grupo que executa un fan rock como que estás escuitando e xa temos detrás do, da liña telefónica a un compañeiro da, da radio da radio libre de A Coruña da radio comunitaria mm, Tommy, hola, boas tardes Tommy, que tal? Moi boas André, pois moi ben, aquí dando un paseíño pola vosa cidade eh, e eh, visitando os stands da, dos, os postos dos compañeiros e eh, vendo que, bueno, o, o ambiente a esta hora da tarde pois eh, vai indo pouco a pouco a xente chegándose por aquí supoño que por lo que tengo entendido, en Ferrol mucha moita actividade que entre, entre cabalos, pasos de Semana Santa e tal, hai moitas cousas que <laughs> facer por aquí, ¿no? Pois pues sí, temos xente masoquista desfilando por Ferrol e temos tamén xente adicta ao cabalo. Sí, sí, sí. E depois estamos nós, os do inferno, en fin, que está animada a cousa en Ferrol. E é o que <laughs> pretendemos nos, un pouco menear isto para ver se se anima aínda máis. <laughs> bueno, Tommy é un compañeiro de Coac FM, Coac FM é o colectivo de universitarios activos da Coruña, que teñen unha radio dende aí xa moito tempo. Pois mira, estamos agora mesmo cumplindo 12 anos este mes. Eles eh, teñen unha programación continua no 103.4 103.4 da frecuencia modulada Igual se probas, incluso podes sintonizar eh, Dende Ferrol se collen algún sitio e, e aí tamén forma parte da Rede Galega de Radios Libres, non? Sí, efectivamente, son un pouco o portavoz ou persoa encargada de estar pendente en Quax do que, do que ímos facendo pouco a pouco, que eu sempre digo que os pe pequenos pasiños que ímos dando, que nos costa moito, pero que son importantes de cara a pois, estar comunicados, como hoxe estou eu por aquí pois, facendo unha visitiña e outros días pois, a xente de, de Roncudo que está emitindo programas de Quack, sabes? Son ah. cousas pequenas, pero que imos dando pasos de cara a que haxa unha normalidade no futuro e que todos pois funcionemos mm, de forma eh, coordinada. Pois ese é o objetivo que pouco a pouco vayamos vayamos en, en estreitando máis eses lazos que nos unen, digamos, por, por natureza, ¿no? Es decir, por la nosa propia idiosincrasia. Somos unhas radios peculiares, eh, obviadas polo resto dos máis medias, porque evidentemente non interesa visualizar que este tipo de radio é posible, non? E que existe, é dicir, a radio que non é ni pública, que non pertence a institucións, nin, nin, nin privada, é dicir, que non está suxeita aos criterios do capital, a radios libres e comunitarias, verdad, Tomi? Sí, sí, de feito, bueno, eh, precisamente estes días se está movendo, bueno, non sei eh, o que se comentou xa en Filispín ao respecto dos, dos últimos movimentos que hai co tema da, das radios comunitarias en toda España, pero Por exemplo, o valedor do povo, bueno, o defensor do povo en Madrid acaba de admitir a trámite unha das demandas que hai aí pois xa dende hai moito tempo reclamando os nosos dereitos a, a, a emitir sin, sin problemas de que chegue a outra emisora de piso e todo isto, pois o Defensor do Povo en Madrid, gracias a, ao traballo que están facendo o Grupo de Legislación da Rede Estatal de Medios Comunitarios, pois admitiu esa, esa demanda, Eh, por outra banda, no País Vasco están a piques de sacar tamén o concurso de, de novas licencias e eh, as emisoras ali están loitando bastante para... Porque xa, hai, hai emisoras no País Vasco que levan máis de 20 anos e eh, que están, pois eso, traballando para que se dé a licencia. Parece ser que o goberno, o novo goberno socialista, unha das primeiras leis que quere poñer en riba da mesa nesta legislatura é a lei xeral audiovisual que estaba aparcada dende hai pois ano e pico nun caixón e todo iso nos, nos vai afectar e se, se, se estamos unidos está claro que imos conseguir moito máis que cada un pola nosa conta Pois así é, Tomi, acabas de facer pois un resumo ben completo da nosa situación eh, mm, unha situación que se está pois, poñendo en evidencia sobre todo co traballo que fan as propias radios, as propias redes en Galiza pois, coa radio coa rede galega das radios libres que está dando pues, seus primeiros pasos e hai que ter moita paciencia e eh, no Estado español con la coa REM, coa Red Estatal de Medios Comunitarios, pois que xa incluso pois está formalizándose en canto pois a ter os seus estatutos e, -huh. servir como digamos de interlocutor válido, valga a expresión, coas, coas institucións puesto que, como ti comentas, es importante batallar eh, porque, y, y, y, digamos, visualizarnos, eh, porque senón non vamos conseguir nada. De feito, eu creo que levábamos moito tempo, sobre todo algunhas emisoras que, que, que, que nos atopamos. O último encontro que hubo da, da Radio Estatal de Medios Comunitarios foi en Bilbao no mes de novembro eh, eh, nos salvamos con emisores que levan case 20 anos emitindo, pero que en ningún momento chegaron a, a plantearse a posibilidad de, de ir a, a visitar unha administración con papéis por diante a reclamar os dereitos que, que a propia Constitución está eh, recoñecendo que, bueno, que xa en moitísimos países do mundo eh, levan pois eh, un montón de anos eh, dando, dando licencias a emisoras como as nosas que, que non temos que andar escapándonos de ninguén que somos eh, cidadáns con dereito a comunicar así de claro Efectivamente, coa cabeza ben alta e proxectos pois, feitos con moito cariño eh, artesanalmente con moita colaboración desinteresada sin prácticamente ningún patrocinio por non decir en algúns casos sin ningún patrocinio e en fin, sin nada que deber a ninguén, no? que ao final o que fai isto que sesa eso libre e a participación da comunidade, dos colectivos, fai que isto sexa algo comunitario, verdad? Efectivamente, ademais, eh, supoñemos que no momento que se den eses pasos de cara a legalidade, pois moitas barreiras que ao mellor teñen colectivos eh, que sí están legalizados, que non teñen ningún problema porque non precisan dunha licencia, como pode ser unha ONG ou unha cosa destas que, que deban, eu que sei, estou pensando, agora mesmo acaba de empezar en Coaque FM Intermón Oxfam, a, a súa sede en Coruña, acaba de decidir incorporarse a nosa, a nosa programación con un programa no que informan das súas actividades. Uh -huh. É que eh, no momento que deixemos de ser ilegais ou alegais, mellor dito, de, de, que, que, en que nos, nos recoñezan un poquinho, pois supoño que serán moitos máis os colectivos culturais, deportivos, sociais, que se acheguen ás nosas emisoras sin ese temor que poden ter o mellor polo feito de, de involucrarse nun proxecto que les entenden como algo fora da lei. Uh -huh. Inda que sigue sendo bastante complicado pues, eh, explicar e que eh, os colectivos entendan de que hai outra maneira diversa, di, diferente de achegarse a, a xente, non? É dicir, que non eh, que non respondo mellor ao rol habitual que, que nos venden os medios de turno, non? Bueno, Tommy, vamos a centrarnos a cuestión, xa que estamos entrando en materias sí, sí, sí, no, no, sí, bueno, ti estás no chegaches aquí a Ferrol, parece que a xente de, de fora de Ferrol, ademais de vir as procesións, pois resulta que, que no teu caso concreto pasa das procesións e, e se ven para, para a festa de Radio Filispín, non? Como é eso? Efectivamente, <laughs> a, a, no, de que eh, me interesa moito máis o, o que vai pasar aquí, o que está pasando xa, a xente que está pues, pois, plantexando o tema da, de que non vos interesa demasiado eh, ter esa gasificadora aí tan tan preto da ría, pois outra xente que está aquí plantexando outras eh, outras propostas, eh, eso, o sea, a xente que, que estamos metidos neste, neste mundo, pois nos pode interesar moito máis o que teñe esta xente que contar que os que, que o que pode facer eh, pois un señor que sae cun capirucho que, que respetamos, por suposto, pero que, que non me interesa realmente <laughs> o que, o que están O vimos, o vimos contando toda a tarde, toda a noite casi xa eh, O que tentamos é, pois eso, visualizar ese outro ferrol Pois experto, atrevido O mellor tamén cecais molesto Audaz Frente a ese outro ferrol pois triste, deprimido, oscuro e masoquista E agora mesmo hai un montón de follón, ¿no? Que pasa? Hai por aí música, hai probas, que o que está pasando? Efectivamente, bueno, remataron aí un ratiño as probas de son Eu eh, cando cheguei precisamente estaban estaban en riba do escenario aínda un dos grupos eh, aunque que está, pues eso, a música de ambiente para que la gente que anda por aquí visitando diversos stands ...pues tenga un, rato más agradable, ...pues siempre la música mola, mola, <laughs> entonces... De feito, está, estamos aquí unhas certas persoas falando por, por teléfono móvil un pouco apartados do que é a carpa para, para escoitarnos mellor. Eh, vemos que hai como un, eso, un pequeno movimento de xente dicindo, bueno, achegadevos por aquí que, que, que hai bo ambiente, que se, que se pasa ben e aprendes cousas, ademais. Pues claro que sí. agora mesmo do, do, do, do stand desta xente, a ver, espera un segundinho, que me, me estou achegando, pois, pues, a, a xente que, que, por exemplo, que plantexan o tema de de la problemática de los animáis pues sería eh, interesante, si te parece, Tommy, puedes puedes de correspondente y hacerles alguna pregunta, no sé ¿qué te parece? Pues, sí, así pues, asfaltarlos así de repente, te parece? Me parece bien, Meña. ¿qué te parece si subes un momentiño alguna canción? a introducción con él para que no se me asusten de repente eh, eh, en canto pues, te pido para un momento. Vale, correcto. Vale, veña, un segundillo. Mientras eh, mientras tanto, escuchamos un chisquiño De la música de Takrat que estarán En el quinto festival conspirando por una radio libre tocando junto topos pues, a otros grupos. Hablábamos antes coasente de, de Sweat ese grupo de funk, rock total, que se tuvieron con otro nombre, precisamente con eh, un nombre de Funky Brewster and the Karma Business Band, ...la primera edición de Conspirando, a los no ano 2004, hay cinco años... y eh, y también, como no, Dakidarria, un grupo de Nigran que fan que ejecutan un irresistible también reggae, ska, punk y que están teniendo mucho éxito por toda por todo esto Estado español y también por Europa y que se veñen a Ferrol, un grupo magnífico que no te puedes perder, porque además van a suar perfectos con ese equipo de son que, que instalaron ahí para, para disfrute de todas y e todos en este quinto Conspirando. Quedamos un con la música de Takrat. Pues sí, ahora ya tenemos de nuevo comunicación con nuestro compañero Tommy de, cuac FM que os está haciendo de correspondente de Radio Spin. Hola, con quién estás, Tommy? Pues estoy con, con Susana y con... e eh, con Sonia, dúas, dúas mulleres que están pois preocupadas un poquinho polo que eh, pasa con animais que a xente abandona, verdade? Bueno, pois eh, imos facer unha cousa operativa, como teño eu o teléfono, casi se deixo con elas para que ti teñas a posibilidad de falar porque aos, aos catro a vez non podemos. Entón, pásate con Susana que é a presidenta, vale? Vale, gracias. Bueno, pues Cometa é eh, unha asociación mm, para, digamos, el fomento del trato ético aos animais. Ela non, Susana non lo vai contar polo miúdo. Hola, que tal? Ola, que tal? Boas noites. Bueno, estades aí participando con moitos colectivos na, na feira de colectivos do, da Radio Filispín, do colectivo Paí, e tedes unha mesa con material, non? Sí, sí. Contanos un poquinho, que é Cometa? Cometa Pois é unha asociación non, non estrictamente protectora de animais, é unha asociación de defensa dos de animais. Eh, non só protexemos directamente, tamén loitamos por, bueno, por mellorar as leis, porque se cumpran e por fomentar un trato ético dentro da sociedade. Bueno, vos tedes unha loita, eh, colectivos firmaos a vos, co tema da, de sitios onde poder acoller animais, non? Sí. Como está esa, este, esa cuestión agora mesmo? Pois agora mesmo está igual de mal que hai tres anos e medio cando empezamos. Sí. Eh, bueno, por un lado tentamos ternos un refugio eh, cousa que polo momento non conseguimos porque eh, non temos licencia aínda eh, temos xa terreos, o proxecto e, eh, e eh, agarrando a licencia e eh, por outro lado tentamos, levamos xa ano e pico de conversas con concelleiros e alcaldes da comarca para tentar que, que eles tomen unha, unha iniciativa que xa se tomou en outras comarcas, como por exemplo en Santiago, que é a de construir un, un refugio municipal. Uh -huh. Porque oh. eh, realmente eh, a lei o que di é que, que ten a, a obriga de recoller os animais abandonados son os concellos. Uh -huh. Bueno, vos levades moito tempo nesta, nesta loita, non? Moitos sí. anos, non? Bueno, tres anos e medio, máis ou menos, como asociación. E, e o vosso traballo se ve, digamos, visualizado nos medios convencionais? Como, como estades, digamos, a nivel de, de comunicación, de transmitir as vosas inquedanzas? Como vedes eso e como... Pois, bueno, eh, eh, sí, de, cando temos algunha campaña, algunha cousa que nos interesa sacar a, a luz pública, mandamos notas de prensa, bueno, máis ou menos, dependendo do medio bastante, nos van chamando. Uh -huh. Logo, claro, o enfoque xa xa é eh, tamén dependendo do medio. Bueno, os estades eh, na feira de, do colectivo País de Radio Filispín, eh, sí. eh, vos, eh, vos chegou a noticia e nos chamastes, vos apuntastes e estades aí con unha mesa, non? Sí, sí. Que ten a mesa? Pois ten material divulgativo da asociación, material animalista, eh, pois eh, folletos informativos sobre prácticas que consideramos non éticas como eh, pois eh, as peles, as granxas industriais, tipo de cousas. Bueno, a xente se achega, eh, chega, curiosea, no? E toca papéis, sí, mira. Sí. Sí. sí, tamén temos fotos que é o que máis miran, fotos de, de animais en adopción. Ajá. Que, eh, que é o que a xente máis mira, aínda que logo non adopta ou vamos, eh, adopta pouco a xente, pero é o que máis chama a atención. Como se pode poñer a, a xente que pois pues, que desese ter un can, unha, un cadelo, unha cadela eh, e, e prefira opte pola vía pois pues eso, adoptar un que, que quedou aí, ¿no? tirado un pouco. Como se sí. pode poner en contacto con vos para que vos mesmas eh, ya asesoredes e todo eso? Pois a través do teléfono da asociación eh, por correo electrónico, na página web, hai tamén información. Danos un contacto eh, así para que sí, as... A ver, mira, o teléfono é 627 sí. 04 09 92. Moi ben, pois moitas gracias por estar aí na Feria de Colectivos. Que tal están? Ben, te ben? Ben, ben, está, bueno, empezando ainda. <laughs> Está empezando, pero bueno, porque a noite é moi longa e fai un pouco de sí, frío, sí, pero bueno, estades aí nunha carpa, verdad? Sí, eh, no, pero vais animando. Vais animando. Sí. Bueno, coñecíades eh, Radio Filispín e todo isto ou é a primeira sí, vez que, que tedes? Sí. No, sí, sí que coñecíamos, sí. Escuitaxedes algunha vez? Non... Sí. Non tivemos contacto polo momento, pero sí que coñecíamos. Bueno, pois pues xa sabedes que Radio Filispín o Colectivo País é unha radio de colectivos, y que vos mismos podéis ser los, protagonistas protagonistas la radio, Es decir, no esperar a que vos llamen sino que ter aquí vuestro propio espacio y un poco ir haciendo y transmitiendo as vosas vale? Muy bien, pues, muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias a ti por estar ahí y seguimos. Ben, hasta luego. Pues era Hola. Mm, Tommy, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me estaba, eu estaba aproveitando mientras falabas con Susana, y hablaba con Sonia Ajá. me estaba enterando a súa compañeira me estaba enterando de, de todo pois pues, esa problemática que teñen e eh, supoño que que a verdade o tema dos animais é outra desas cosas que as administracións non teñen demasiado en conta. Muy ben, Tommy, pois vamos a, a facer unha pausa musical e o que vos pedimos agora a todos os correspondentes que estades aí eh, é a, a ver se si podemos falar con alguén de daqui da Ría, por exemplo. Nos falta nos falta alguén de daqui da Ría e tamén alguén de Tacrat. Xa falamos con de Suet. Eh, serían dos últimas conexiones esa despediríamos así que entre ti, si quieres Paula, Bárbara, la gente que está en la barra, pues a ver si argallamos esas últimas conexiones, ¿vale? con a ver cómo organizamos. Vale, gracias. Un saludo. Nos vemos. Programa especial de Radio Flispín cubrindo o quinto festival Conspirando por unha radio libre nos seus prolegómenos, na Feira de Colectivos. Ah, dentro de algúns minutos nos desapareceremos daqui e a partir das 10 da noite poderás escutar eh, de novo pues, este programa para seguir animando a xente a que pase no que xa pues, será a festa total, é dicir, os grupos tocando, moita marcha, moita festa, moita alegría e moita ilusión. Because con grupos como que vais a oar de seguido, Takrat. Takrat, soando en Radio Free Spin en este programa especial do Quinto conspirando por una radio libre que te estamos retransmitiendo Y con conexiones en directo coa Praza do Inferniño. Hola, ¿qué tal? Hola, mi boa, Andrés, soy Iván. Hola, Iván, ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué tal? Bueno, eh, Ahora mismo te voy a pasar con Rodrigo, baixista do, grupo Tacrac. Ajá, pues perfecto. Veña, eh, te paso. Gracias, Iván. Iván, de Cine que nos está botando un amán eh, <laughs> y rima y todo. Y aquí tenemos a, a Rodrigo, del grupo Tacrat. Hola, Rodrigo. Hola, moi boas, que tal? Pois precisamente estábamos a escoitar a vosa música eh, sí. Ose, pois é un día moi especial para o colectivo Paí, Radio Filispín Todos os sobes denominados, sí, sí. autodenominados santos Pois alcanzamos unha festa E esta é a quinta festa E isto sirve un pouco pois, para animar os colectivos a participar, a crear rede uh -huh. Tamén para, para que este, esta radio siga crecendo E, e vos, eh, por onde andades? Que sodes un grupo da, daqui da comarca, non? Bueno, eu, eu son daqui de Narón, da Faísca, e, eh, bueno, o resto dos poñentes, eh, bueno, un ven de Chile, outro ven de, de Madrid, pero está fincado na Coruña, e eh, outro tamén está na Coruña. Realmente ensayamos na Coruña, pero bueno, a, a Alma temos aquí en, en Narón, porque eu sou daqui, aquí, en Ferrol, o sea que, que bueno, pero andamos sobre todo tocando por Coruña, por fora, hemos ido a Madrid, eh, Galicia por distintos puntos, eh, E bueno, eh, para min a verdade que este concerto fai moita ilusión, porque a verdade que non vimos moito a tocar por aquí, eh, tocar aquí, pois, home, diante de, da tua xente, eh, no teu povo, pois, eh, a verdade que o millore, sobre todo participando en algo como pode ser eh, este quinto conspirando, que, que, bueno, sempre unha ilusión. Bueno, ido a tocar con máis grupos, estarán de Sweat, que supoño que coñeceredes, non? Sí, coñecémonos xa de, bueno, de outras tocadas e coincidimos por aí en algún festival e, e bueno, sí, eh, estamos aí no mundo da música, xa sabes que sobre todo aquí tamén en Ferrol que máis ou menos todos nos coñecemos. Sí. Eh, bueno, temos aí moi bon rollo e, e nada, eu desexando xa tocar con eles tamén, eh, que veña moita xente, facer unha boa festa, eh, que se consuma moito e que se recaude moito para que a radio siga adiante e eh, para que todo vaya como ten que ir ben, por suposto. Tamén vai estar por aquí a xente de aquí da ría Bueno, eles non se apuntan ao funk Pero fan tamén ska e outras cousas Que tamén poden ser interesantes, non? Sí, sí, nós tivemos as provas de sonido Escoitámonos eh, a verdad que, que sona moi ben además é un grupo que xa, xa ten unha, unha trayectoria de, ben definida porque ven de, de girar por, por España e bueno, a verdad que, que son moi ben, eh, ten o directo moi moi ben, moi ben asentado. Bueno, cuéntanos, eh, Rodrigo, eh, como está o ambientillo por aí agora mesmo? Pois pues mira, agora mesmo hai musiquilla esta posta, a xente está entre a barra e os fosos os que venden artesanía, a información sobre, bueno, oh, información sobre a planta de gas, que, bueno, que vamos a falar de eso eh, bueno, está ben, eu penso que debería animarse un poquinho máis, eh, así que vayan pasando así un par de oriñas, así que se chegue a hora dos concertos. Pero bueno, de momento está ben, está ben a cousa aquí. Creo que pode pode ser unha boa festa hoxe. Hoxe vai ser unha boa festa seguro el o objetivo de este espacio pues es animar a todas y todos a que salgan de casa, que se pasen por la plaza de Inferniño, porque es un sitio donde quedamos todas y todos hoyos que un poco estamos por, por por otro rollo, ¿no? Por otro ferrol, por otra terra de Trasancos, por otro Narón, es decir, otra historia, ¿no? Efectivamente, sí. Aquí eh, Sí. Sí, algo. Sí, sí, sí, dime, dime. Nada, que sí, claro, que a xente ten que vir por aquí e eh, ademais hoxe como están aí con todas as procesións e iso eu penso que o punto de encontro de, de Lecer vai estar eh, hoxe aquí entón eh, sería unha pena que a xente tan, da comarca, de toda a terra de Trasanco se desperdiciara unha oportunidade como esta A verdade que nós como grupos que encontramos tantas dificultades moitas veces para tocar e, eh, e bueno, e, expoñer a nosa música e colaborar eh, pois esta é unha oportunidade tanto para nós como para a xente que, que lle gusta a música, como nos tamén, cando eu vou ver concertos por aí, que, que agradecese poder escutar pois, música amplificada, eh, con xente que organiza, preocupada porque todo saia ben, eh, bueno, a verdad que moi ben, eh? Bueno, estades vais so unha carpa inmensa, noto de que decilo, na sí, praza sí, eh. do Inferniño de Ferrol, donde hai un inmenso tamén escenario, E sí, tocástedes e fixestedes as probas e que tal soa todo, ben? Pois nós estamos arriba, sempre cando un está arriba, pois eh, escoita un pouco distinta a cousa, non? Pero a xente que estaba abaixo decía que sonaba perfecto, que, que o son que está moi ben. Eh, a única un, mira así pega e tal, pero bueno, este, isto, isto, isto pasar sempre, é que canto máis xente, mellor vai sonar. Ajá. Porque, porque claro, eso recoge sonido e un sonido más limpo y e más claro, entonces... Eh, podemos desviar alguna procesión para, ir para o Inferniño? No sé si es compatible eso do infierno y <laughs> e das procesiones. <laughs> Hombre, se quieren arriesgarse a pasar por aquí, pues, que pasen, Es una, forma de penitencia también, ¿no? Eso, digamos, sería un punto así curioso, ¿no? De intercambio cultural, de colectivos, de cofradías, co con la Marcha de de las Mujeres. Eh. <laughs> Sí, sí, en no, fin, sería no gracioso, ¿eh? ¿no? Sí, sí, eso, antes facíanme a, a coña también así de, de, de que diga, o sea, no lo seu concerto porque ir pasar por ahí una procesión ¿eh? <laughs> tal, que. Pero bueno, bueno. Bueno, pues te Pero... avisamos a ti agora un segundos para que animes a todos os cofrades maiores, eh, mecas arcos do mundo a que se pasen polo polo infierno, ¿no? cuando remate a súa penitencia. <laughs> Claro, efectivamente, que hay espacio para todos, eh, o sea, moi grande, pero o inferno tamén. Entón, eh, aquí te un sitio para todos, que se acheguen, eh, se queren vir cos capuchóns que veñan. Que está quentiño, eh, non? Eh? Que se está quentiño aí. Sí, sí, aquí, bueno, eu teño a man agora no teléfono, se me está quedando congelada, pero non, pero unha vez que te metes debaixo da carpa, está moi ben, eh? Bueno, eso é que non probaches o licor café ainda, eh? Bueno, que esto, creo que está delicioso. No. Sí, sí, bueno, eu sou un, un férreo seguidor do licor café <laughs> Eh, de momento aínda non o tomei por máis por respeto dos meus compañeiros, non vai a ser que cague no concerto, pero bueno, eu se bebo bebo licor café, <laughs> que xa o probarei. E agora que me acabas de recordar, o millor vou a Tabarra a pedir un. <laughs> bueno, Rodrigo, pois pues te deixamos con unha man no inferno y con otra no móvil y te pedimos que le digas a nuestros compañeros por favor que nos busquen a alguien de de arriba que último grupo que nos queda por entrevistar. Gracias y nos vemos pues ahí, vos cando y tocar exactamente, ¿sabes ahora Iso, más o menos? sí, tocamos eh, creo que a partir de las once y e media empezaremos a tocar. Ajá, perfecto. Eh, minutos arriba, 15 minutos arriba, porque nunca hay para Entonces, <laughs> Entonces por ahí, sobre las once y e media, porque yo pienso que a ir todo bastante bien, no tiempo que que, que sobre las once y media tocaremos dos, sí. Bueno, pues gracias y seguimos adelante Gracias a vos. Un saludo. Un saludo, chao. esta es precisamente la música que fan Takrat estarán hoxe eh, tocando con máis grupos, concretamente con The Sweat e daqui da Ría no quinto Festival Conspirando por unha Radio Libre. Cargalla, como todos os anos, en estas datas, exactamente un xoves autodenominado santo en Ferrol. E nos, dende o estudo central de Radio Filispín, dinamitando o dial e eh, faltándote un pouco eso... boca auga, falándote de licor café. Y también levándote a perdición, falándote do inferno. Y así es como suenan en directo de aquí de arriba, esta es una grabación en vivo así que sabéis que suena muy bien. Aplausos para bueno, Garría, grupo de Narón, que estará OSE, pues no quinto festival conspirando por una radio libre, cargalla o colectivo OPAI, Radio Filispín, la su festa anual, la su festa total de radio este año tirando a casa por la ventana, arriesgando ...más de lo que puedes pensar, pero pues botándolle pues eso, moita cara ao asunto e tirando para adiante porque é a única maneira de de avanzar e de seguir para adiante. E xa nos últimos minutos deste especial programa que vos estamos hoxe facendo en directo cando son as nove e eh, sete minutos do, da noite deste 20 de marzo do ano 2008, xoves. Necesito creer que sigo siendo un niño programa que poderás escutar a partir das 10 da noite tamén en diferido para seguir animando neste xoves 20 a que vos acheguedes por aquí, xa que isto aínda está por, por empezar. Os grupos ainda non comezaron a tocar, xa fixeron as súas probas, aínda está activa a feira de colectivos con colectivos como a Marcha Mundial das Mulleres, como Ateneo Ferrolán, a ONG Solidaridade Internacional, o Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol, Cometa, eh, foucault Espacio Libertario, en fin, tanta y tanta gente que seguro que me queda alguno tinteiro. vamos a vamos a esperar a que nos, nuestros compañeros que están en la Plaza de Inferniño nos transmitan a última conexión, esa fechamos y lo que pretendemos es falar pues coa xente que executa esta canción, un dos grupos que estarán no conspirando. Daqui da que vieron, precisamente explícitamente a Ferrol para tocar no conspirando dende en una furgoneta camuflada. Es bastante tarde y estoy aquí. Y tocan este cosas como esta. Que ayer fue mi porvenir. nunca existió, que é precisamente o título do último álbum de Daki Ría, grupo pois que está eh, agora mesmo en pleno aposeo, está nun bon momento, eles eh, rematan de vir eh, de tocar en Madrid, tamén estiveron en Alacante, en Valencia, pero tamén andiveron por aí por Europa en Italia, parece ser. Eles nos contarán se si temos ocasión de contactar compañeras, compañeros con, con eles. O último grupo que nos queda por, por falar aquí con eles, daqui da ría, así que os pedimos que antes de rematar esta conexión, pois eh, el poder localizar algún dos, dos integrantes de daqui da ría estaría eh, estupendo, así que compañeras, compañeros, a ver si é posible por aí localizar a daqui da ría. Eh, en fin, non sabemos se si vai ser posible ou non, o tentamos en calquer caso. Imos escutar unha nova peza de daqui da ría neste programa especial de Radio Filispín, este programa que estamos eh, organizando colectivo un esforzo total eh, para cubrir o que é o quinto festival conspirando por unha Radio Libre, que como todos os anos argalla o colectivo Pai Radio Filispín de Ferrol da comarca de Trasancos e que nesta ocasión, o 05, pois quisemos dar un paso adiante, levar a festa a rúa, sair deses garitos eh, tan mal habilitados para concertos, eh, e tamén visualizarnos, non? É dicir, eh, romper un pouco esa, esa barreira. Así que eso que, que te estamos contando e o que te estiveron contando os nosos compañeiras, as nosos eh, compañeiros dende o propio lugar, desde a Praza de Inferriño de Ferrol, que é o seu lugar protagonista, onde se instalou unha tremenda carpa e onde debaixo desa carpa hai o máis importante xente, persoas con inquedanzas, con inquietudes, con teimas, xente rebelde, xente inqueda, xente alegre, colectivos como la Marcha Mundial das Mulleres, como Ateneo Frolán, como a ONG Solidaridade Internacional, o Comité de Emerxencia para Ría de Ferrol, o colectivo Cometa, de defesa dos, dos animais, o colectivo Comité Antisida Lazos, mm, a CUAC FM, a Rede Galega das Radios Libres e Comunitarias, ao propio colectivo ao país, eh, un montón de artesáns que tamén achegan os seus produtos á feira. Todo eso pois eh, está aí en eh, na, baixo desa carpa producíndose dende as seis da tarde e foron numerosas persoas as que pasaron pola lei, se interesaron, falaron con os seus compañeiros, colleron eses panfletiños informativos, marcaron algún outro produto que hai por aí, incluso a ONG, por exemplo, Solidaridade Internacional pues ten productos de comercio susto muy interesantes, productos de, para, para, pues eso, para tomar, no, no santar. Y en fin, eso es lo que hay, é o que vos estamos contando y e o que en definitiva pues... Eh, vos contamos. Señoras y señores, ladies and gentlemen, va a comenzar el viaje, así abróchense los cinturones, prepárense para despegar. música total de Daquidarría, co su, seu pan, rigi, ska que estarán tocando hoxe no quinto festival Conspirando por unha radio libre hoxe sobes 20 de marzo do ano 2008 na festa do colectivo O Paí Radio Filispín o quinto Conspirando Cinco anos pasaron xa dende aquel primeiro que se celebrou na estación de ferrocarril. Os seguintes festivais se organizaron en diversas salas, como na Fundación Artabria, na Sala San Carlos, da, da, do colectivo Asociación Sociocultural San Carlos de Esteiro. Tamén se foi un ano a San Sadurniño a tocar na Sala de Cine, os grupos que participaban naquela edición, exactamente, concretamente, a do ano pasado e este ano, ano 2008, pois polo grande no ar libre vais unha inmensa carpa na praza de Inferriño de Ferrol, visualizando que son pois eses outros colectivos, esas outras realidades latentes e tamén ás veces pois eh, ofuscadas polos medios de comunicacións tradicionais e nós aquí dende Radio Frispín cumprindo cos nosos decálogos, con nosos propósitos, pois aquí estamos retransmitindo o que está pasando en nese outro ferrol que hai, que tamén existe e que nos dende aquí apoiamos e totalizamos. E nada máis, parece ser que ao final esa conexión última coa, coa praza mm, de, do Obradoiro, ia decir <laughs> sí, coa praza do Obradoiro non é posible, que queda guai Pero bueno, vamos a botarlle un pouco de morro e chamar algún dos nosos compañeros porque nos molaría saber que o que está pasando agora, porque xa son as 9:20 e a cousa pois pues, eh, xa debe de estar bastante curiosita, ¿no? Un momentiño, vamos a chamar aí que pasa. Míralos. Aí vienen en manada. Gabriela Quidarría, soando en Radio Filispín neste programa especial que cubre o quinto festival Conspirando. Da Quidarría estarán tocando neste festival, supoñemos, pensamos que o farán o final. Este programa se está emitindo en directo cando son as 9.26 minutos da tarde deste 20 de marzo, pero se estáis escuitando a versión en diferido deste mesmo día, serán pois as 12.19 eh, minutos así que probablemente estén a punto de comezar a tocar daqui da ría. Así que xa sabes, non o penses máis se pásate pola Praza do Inferniño de Ferrol, donde o colectivo Paí vais unha inmensa carpa entrada de balde para todas e todos está argallando o quinto festival conspirando por unha radio libre. Xa sabes que esta é a festa anual que facemos nós e que o objetivo pois, é pois, visualizar moitas cousas, entre elas multitude de propostas de colectivos que hoxe se achegaron coas súas mesas para divulgar as súas eh, propostas, como son os colectivos que participan na feira, e tamén para eh, nos mesmos eh, seguir adiante. Esta é unha radio que non emite publicidade, que non depende de ningunha institución, que non depende de ningún eh, capital e entón pois nós nos encargamos de autosestionala e autofinanciarnos coa participación solidaria de todos os nosos ouvintes, de todos os nosos simpatizantes, en definitiva de todos os que pensan que outra realidade é posible eh, para acoller pois, todos os programas que emite Radio Filispín eh, constantemente. Se acaba de chegar unha, unha mensaxe eh, que nos di o seguinte Imos de volta, estou cunha amiga e temos principio de conselación Ademais, eh, me invitaron a outro concerto en Coruña Pertas, bueno, non sei Ah, é, é Tommy <laughs> É Tommy que <laughs> que se vai Bueno, pois pues, un saúdo a Tommy eh, Estivo por aquí, nos fixo un traballo excelente, participou en Radio Filispín como correspondente, o noso compañeiro da Radio Comunitaria e Libre da Coruña, e mandamos unha aperta dende o estudio Radio Filipin. Bueno, pois pues nada, case a punto de findar, eh, deixamos a deixa, vos deixamos a todas e todos pois con un pouco de música O final non foi posible a comunicación cos membros de daqui da Ría que me comentaban eh, agora aí un momentiño por teléfono que están eh, perdidos neste momento <laughs> por aí non sabemos o mellor sabe Deus onde foron estes rapaces Y bueno, pues nada, pues vamos a despedir esta, este programa especial. Eh, un programa que cubrimos aquí os do colectivo Paí con moita axuda de todas e todos agradecervos a todas e todos a atención moi especialmente a todos aqueles colectivos e personas que arrimaron o ombro para para facer deste festival unha realidade un, algo que nos supuña pois, un paso cualitativo e tamén eh, de esforzo importante ao colectivo e ao final pois o conseguimos e esperemos pois que todo saia ben, que como se suele decir, pois que as cousas sean o máis positivas posíveis para todos e para todas e que o ano que ven pois volva a haber unha similar ou mellor. la música de The Sweat y e a voz de WC García, marchamos. Lembra que nos vemos ose 20 de marzo no Conspirando por unha radio libre, debaixo da carpa, tomando algo, participando deste proxecto e disfrutando con a música, con música como a que estás escoitando. Un saúdo a todas e todos e boa noite. cruz del Jueves Santo es riquísima, riquísima, riquísima de contenido. Es el día grande de la institución de la Sagrada Eucaristía, don del cielo para los hombres. Es también el día de la institución del sacerdocio. Ey, Sí, sí, que pensas que en Semana Santa só hay procesiones Radio Filispín ataca de novo. O 20 de marzo, sobre Santo, na Praza de Inferniño, quinto conspirando por una radio libre. Ave María, Ave María, filho que na igreja non se fía Unha misa por Franco, outra por Pinochet Hitler e Mussolini, esquivada de Balaguer E che lei divina ben difícil de cambiar O segno di tutti e os pobres detrás Escenario de Cristo e Jiménez los Santos Mostran devoción mentre spogliano o caso Seguiremos informando. Radio Filispín. Contrainformativos. Todo preparado para a quinta edición do Conspirando por unha radio libre. Será este Xoves Santo, 20 de marzo. Como todos os anos, o colectivo OPAI, Radio Filipin, argalla para este xoves unha nova dizón do festival Conspirando por unha radio libre. Este ano xa van cinco edizóns, e polo que todo o que aconteza no Conspirando se realizará no interior dunha carpa instalada na pista polideportiva da Praza do Inferniño en Ferrol. Programa do quinto Conspirando por unha radio libre. Música. Xa están confirmados os grupos que van tocar no Conspirando. A música, o son, irá do funk, o pop e tamén o punk rock. Tres grupos. O grupo Vido de Fora, do máis aló e da Quidarría. Fan un estupendo punk reggae ska. Orixinarios de Nigrán chegarán a Ferrol, a Prazo do Inferniño, directamente de Madrid, logo dunha xira que os levou por Alacante e Valencia. Outro dos grupos locais eh, dos que xa temos confirmada a súa presenza no quinto Conspirando por unha radio libre son The Sweat, un grupo que eh, funciona a base de executar un irresistible fan rock. Foron teloneros de Macaco nas pasadas festas de Brau en Ferrol. E o terceiro dos nomes do cartel é o grupo de Narón Takrat. Eles tamén se apuntan ao funk, ao fan rock, e estarán no quinto Festival Conspirando por unha Radio Libre. Ademais destes tres grupos, repetimos, daqui da Ría de Nigrán, de Suet, de Ferrol e Tacrat de Narón, haberá actos paralelos nesta ocasión no festival. Programa de radio especial, en directo dende o estudio de Radio Felispín, 93.9 da frecuencia modulada, a radio que estás escoitando, con conexións en directo horas antes do festival. Tamén ao colectivo O Paí e eh, Radio Filispín argallan para esta ocasión a Feira de Colectivos, unha feira que eh, consistirá en postos e material divulgativo de diversos eh, colectivos sociais, culturais, ecoloxistas e artesáns da nosa comarca. Esta feira se desenvolverá nos postos que os colectivos instalen na propia carpa entre as seis do serán e até que desesen. O festival Conspirando por unha Radio Libre se gravará íntegramente e en formato radiofónico para a súa futura emisión en Radio Filispín. Obxeto do quinto Conspirando por unha Radio Libre. O festival, como todos os anos, ten como obxeto recadar cartos para autofinanciar Radio Filispín. Radio Felispín, a radio que estás escuitando, non pertence a institución nen empresa con ánimo de lucro algún. É unha radio autosestionada que non emite publicidade e está ao servizo de toda a nosa comunidade. De aí que a proposta xa enmarcada mm, como libre e comunitaria dentro do terceiro sector da comunicación. Ademais, o colectivo Paí pretende a difusión dos artistas e grupos locais e a interrelación das asociacións, dos colectivos, de grupos de base que vayan participar na Feira de Colectivos, que, por certo, estará amenizada por unha charanga. E nada máis, só desesarvos que o pasedes moi ben e nos vemos este xoves 20 a partir das 6 da tarde a feira e logo a partir das 10 música, tres grupos, ska, reggae, pan, festa total na Praza de Inferniño de Ferrol.